Davor Pejić je tehno guru. Kada spomenemo Brisel, obično razmišljamo o glavnom centru Europske unije, ali Brisel nam je tema jer se naš student, riječki student s ekonomskog fakulteta Filip Rašković tek nedavno vratio iz Brisela. Filipe, čujemo li se? E, čujemo se, Peo. Pozdrav Filipe, evo ti si se taman friško vratio iz Brisela jer si predstavljao rijeku na Hejheku. Pa za one možda koji nisu upućeni što je Hejhek, daj nam u dvije, tri riječi objasni. Pa znači, to je jedna inicijativa koja je cilj povećati inovativnost i poduzetničko ponašanje na visokim učilištima u Europi. I ti si evo imao priliku Rijeku predstavljati naše, naše sveučilište i sudjelovati sa timovima iz drugih zemalja, je li tako? Tako je, da. Vas je bilo 30 gore. Znači, bilo, nas je bilo 30 iz uh, e, 19 različitih zemalja. Na primjer, u mom timu je bila kolegica iz Njemačke, kolegica iz Škotske, e, te kolege iz, iz Irske, Mađarske i Portugala i ja iz Hrvatske. A evo sve je započelo kada je Ekonomski fakultet u Rijeci dobio poziv za sudjelovanje na Heku i onda si ti među četiri kandidata izabran da predstavljaš upravo Rijeku. Što misliš zašto su baš tebe poslali? Tako je, znači taj mail je došao na profesorici Sokolić, ona je predložila nas četvero studenata, te znači su organizatori izabrali mene, pa znači njima je prvenstveno bio cilj izabrati različite studente, znači od dobi, E, spola, da li su studenti na preddiplomskom, diplomskom ili doktorskom, a mi smo u prijave morali poslati svoje CV-e. Tako da pretpostavljam da su oni mene izabrali na temelju mog CV-a. I gore ste zapravo sudjelovali u natjecanju, je li tako? Da, s tim da, bih htio naglasiti da taj projekt nije bio toliko natjecateljski, nego je bio više, e, bio više orijentiran prema tome da e, studenti izraze neko svoje mišljenje, te da znači, e, daju neku povratnu informaciju u kojem, na kojem bi to mjestima fakultet e, mogao napredovati. I što je bio tvoj zaključak? Pa znači moj tim je, mi smo prvo napisali sve probleme sa kojima se susrećemo, izazove, te smo ih znači povezali, međutim mi smo htjeli otkriti koji je početni uzrok. Ja recimo jedan problem može imati drugi, može uzrokovati drugi problem, te taj, taj problem može uzrokovati treći problem i tako dalje. Znači nama je bio biti cilj otkriti koje su to glavni koje su to glavne stvari koje se mogu promijeniti. Ono što smo mi zaključili, znači da, da su to dvije stvari, prva nedostatak vremena koje imaju profesori, a druga stvar je ta što se dosta često koriste neke zastarjele metode učenja. S obzirom da si bio u internacionalnom timu, je li se pokazalo da je slična situacija i u drugim zemljama ili, ili je možda Hrvatska drugačija ili e, kako mi kotiramo u odnosu na ostale zemlje? Pa znači ja sam se iznenadio znači nekim problemi s kojima se mi, stvari mnogim problemima koje se, kojima se susreće Hrvatska i naši, naša sveučilišta sa tim se problemima susreću i strana sveučilišta. Tako da mislim da smo u vrlo sličnoj situaciji te da strana sveučilišta nisu po ničemu bolja od nas eh, te da znači da su naša sveučilišta kotiraju dosta dobro. Vi ste kroz cijeli gore boravak u Briselu imali i svog trenera, mentora, koji je s vama prolazio i ove nekakve osnovne stvari, upućivao vas u neku metodologiju rada. Imali nešto što ste posebno naučili što sad kad se vratite kući možete početi primjenjivati? Pa znači naš neki prijedlog je bio uh, da se naprave takozvane learning communities. Znači to to, naš prijedlog je bio da se to napravi na dva načina. Prvi način je da se promijeni a, fizički raspored učionica, jer danas imamo onaj klasični pristup gdje je profesor na jednoj strani, a studenti na drugoj. Znači ima samo to, taj vertikalni prijenos znanja gdje student prenosi znanje na profesor prenosi znanje na studente. Mi bi znači promijenili raspored učionica da oni budu više orijentirane jedni, da studenti budu orijentirani jedni prema drugima, znači da stolovi budu okrenuti u krug. Te znači da osim što bi student, osim što bi profesor prenosio znanje na studente, također da studenti prenose znanje jedni između drugih. A druga stvar je ta što smo mi predložili da se napravi e, e-platforma za učenje, znači gdje bi profesori koji imaju vrlo dobre prezentacijske vještine snimili svoja predavanja, te ta predavanja stavili na internet. Evo, na primjer, u Hrvatskoj je to već počeo primjenjivati Toni Milon. E sad, zašto bi to bilo dobro? Zato što postoje neki e, profesori koji, iako imaju vrhunska znanja, možda nisu dovoljno dobri u prenošenju tih znanja. Znači, prema našoj ideji bi profesori koji su jako dobri u prenošenju tih znanja e, stavili, snimili svoja predavanja, te ih stavili na internet, a studenti bi onda prije samog predavanja pogledali e, te videe koje su stavili drugi profesori, a također bi i e, studenti pročitali teoretski dio prije predavanja, dok bi onda svrha predavanja i dolaska na fakultet bila diskusija, razgovor o onome što možda studentima nije bilo jasno, što bi studenti željeli više, e, o čemu bi studenti željeli više naučiti, e, te razmjena znanja između studenta. To sve lijepo ovako zvuči u teoriji, no kako, koliko je realno da se tako nešto ostvari kod nas? Pa, znači, naša svrha bila e, potaknuti ljude koji mogu utjecati na to. Na tom eventu osim nas 30 studenata je bilo još oko 150 razlik, raznih stručnjaka i profesora s drugih fakulteta. Znači naša svrha bila njih potaknuti i dati im neke ideje kako oni mogu promijeniti način na koji studenti uče. tu su znači, osim profesora bili i ljudi iz Europske unije i OECD-a i mi mislimo da oni svi zajedno, da su to osobe koje mogu napraviti neku promjenu. Hoće li možda biti nekakvih sastanaka sa dekanima, prodekanima, rektorima i kako to već ide kad se, sad kad ste se svi vratili u svoje gradove, pa da malo onda iz te strane se potakne i ovakve ideje i ovakvi primjeri da njima prenesete i da onda vidite ili se može s ove strane, iz ove perspektive, iz unutrašnjosti, ajmo to tako reći, eh, studentskog i profesorskog djelovanja nešto promijeniti? E, pa znači da evo ja e, ću se sastati sa profesoricom Sokolića i sa dekanom, te ću im prenijeti e, iskustvo koje sam imao, te naše predloge koje smo mi donijeli. U svakom slučaju, evo, držimo fige i nadamo se da će se nešto promijeniti. Bilo bi lijepo da s ove strane krene promjena, a ne da se sve čeka Europska unija i nekakve inicijative izvana da nas onda natjeraju na promjenu. Ja se slažem, bitno je ponašanje pojedinca. Znači za poduzetničko ponašanje je bitno da pojedinac svoj maksimalni e, svoj maksimalni ulog e, i energiju, da se iskreno nadam da će doći do neke promjene. Puno sreće i čestitamo ti što si predstavljao Rijeku, puno sreće sad sa prenošenjem svog tog znanja natrag u, u Rijeku, na naše sveučilište i konačnici u, u Hrvatskoj i evo čujemo se nekom drugom prilikom. Može, hvala pozdrav. Dragi slušatelji, bio je to Filip Rašković koji se tek svježe friško vratio iz Brisela na kojem je predstavljao naše sveučilište, a evo do godine možda će to biti i neki drugi student. Davor Pejić je tehno guru.